<clears throat> nou uh, ja, ek gaan nie tyd moors nie, ek gaan sommer afskop en ons gaan onmiddellik die eerste ene is sommer Pet Benatar en die liekie other Hunter wat uh, daar vir ons gesing het en sy het gesê We Belong Nou John Rawls uh, Nou die liekie naam is Cheryl Anna Marie Nunes is geboor op 17 mei 1971 in Oregon VS en uh, sy is een televisie aanbieder voormalige Oakland Rideret Nou die Raiderets is natuurlijk cheerleaders van die Oakland Raiders voetbalspan. Venner van skoonheidscompetities en muzikant. Sy word na, uh, eh, verwijs na uh, in die uh, John Rawls lied Cheryl Moana Marie en kort na haar geboorte het haar ouwers albei van Hawaii besluit om die gesin terug te skuif na die eiland Kauau. Uh, John Rawls sing oor hierdie skoonheid, Cheryl Moana Marie. Ook een lekker melodie, ek hou van die melodie van die liekie. Cheryl Moana town where soft breezes blow. There's a lovely little Maori miss I used to know. Someday I will find my way and I'll return from over the sea to where my island sweetheart waits for me. was in 1970 wat hierdie John Rawls sy hart verloor het op die meisie Cheryl Moana Marie. En so liries begin raak het oor haar, dat hy een liekie daar oor geskryf het. Nou kom ons by Kobus en Hanley, jylle allemaal ken hulle, die twee van hulle sy stemme harmoniseer so prachtig. Hulle syng baie van die ou liekies saam, waaronder Kamakama, Luister na die Branders, Dit is natuurlijk die uh, ou Listen to the Ocean van Frederik en Nina. En sê nou, en ek droom elke dag, jy is my liefling, welkom thuis, en baie ander. Alvars inlichting wat ek oor die twee kon opspoor, is dat uh, Kobus nou een dokter is in Canada, en Hanley is met een dominee getrouwd en woon in Pretoria. Nou die liekie wat ek gekies het, wat hulle vandag vir ons gaan doen, Kobus en Hanley, hulle gaan vir ons syng, um, kama kama, hier kom hy. Sit ek so en ek wonder, vol ek vir jou verreed. Die antwoord vind ek in woorde en lachend, kamma kamma, die meisie so fijn. Wie sê dan so, kamma kamma, wie sê dan so? Ek sê dan so, kamma kamma, ek sê dan so. As jy kamma kamma voel, ons is vir mekaar bedoel, en jy sê dan kamma kamma ja. Van je kamer, kamer trouw, mooi getooien met een nauw. Appel, Appelgrog sluier, sluierdrap van. Parels en lem, kamer, kamer. Zijn satijn. Dek dit jou gevend, kamer, kamer.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 <laughs> Motti de Kok, doe van George, jo, jy en Drew, luister ook gereeld, uh, eh, jylle moet lekker luister, kom, kom, laat ons uh, aanstap by die program en die volgende, John Paul Young, hy is een Skots-Australiese popsanger, gebore 21 juni 1950 en hy is in 1978 in een wereldwee treffer gehad met Love is in the air. Behalve vir Love is in the air het Young in Duitsland en Nederland die top 10 kaart sukses gehad met Steining in the Rijn en vier ander top 10 treffers in Suid-Afrika waaronder die nummer 1 treffers met I Hate the Music wat hy uitskree ne en die selfde met Yesterday's Hero in 1976 en dit skree hy ook uit maar kom ons luister dan na die waar hy uitskree a yesterday's hero John Paul Young in die 75 Here is the news Thousands of hysterical teenagers gathered at the city airport this morning streets. See the people who stop as hy en die skare juig en hulle sing en hulle probeer harder skree as wat die sangers skree. Uh, dit was Yesterday's Hero van John Paul Young en uh, ja, bring memories, nee, bring memories so lang terug en uh, jo, ja, Kimberly is eisig vandag, maar uh, daarom nie so eisig so gister en eergister. As mens buiten kyk kan, lyk het soos een wonderlijke prachtige dag maar uh, <laughs> waag om jou voetjies daar buiten te sit. Ek sit hier met een kombers oor my skouwer en een kombers oor my knie en eh, een uh, voetverwarmer onder my voete. En, en uh, ek is nog nie heeltemaal op my, op my gemak nie. Dis nie een uh, lekker dag nie, al lyk het so. Ok, ons stap aan en ons kom nou by jou ou. Yes, jy weet nie wie die wat van hom weet, het hom seker al vergeet. En, uh, want hy het totaal verdwijn vir een baie lang tyd van die scene af. En dit was heel toevallig dat iemand om nou die dag vir my voorgestel het en uh, toe gaan soek ek hom nou op. En die ou is al 47 jaar in die muziekbedrijf. Hy praat van Brian Finch. 47 jaar in die muziekbedrijf en staan bekend as SA, uh, eh, wel, as SA Legend en het 13 albums op sy kerfstok. Nou, uh, hy is onlangs op die ouderdom van 72 oorlede en hy was een rock in rol troubadour, een van die beste wat Zuid-Afrika nog opgelever het. Nou ja, ek het een hele paar van sy liekies geluister en uh, ek kan met daar die statement saamsing, uh, saamstem, uh, uh, uh, dat hy een Suid-Afrikaanse rockster is en uh, eh, mens het nog nie soveel van hom gehoor nie, maar hy sê mens moet nie skaam voel as jy nie van hom gehoor het nie, hy het onttrek vir een baie lang tyd en uh, dit was uh, waar jy padkrijgers saamgedrom het, daar sal jy vir Brian Finch gevind het. Uh, ek dink nie daar is een hog, nou wat is een hog? Ali Owners Group wat nie die naam werd is in hierdie land, wat om uh, eh, nie gevraad om by een van hulle funksies te speel nie. Sommige het verhaaldelik gedoen en Brian is een is van die uh, eh, fietsry familie gesien. Nou, uh, <laughs> een aand het hy natuurlijk erken of herken, of nee, erken, ja, dat hy so bykie uh, bier en tequila gehad het, het hy gesê, ek was nog nooit in my leven op een motorfiets nie hulle <laughs> maak my bang, maar ek kan die aantrekkingskracht daarvan sien. So hy was bekend onder die motorbike of die, uh, ja, die eh, fiets uh, geledere, maar self was hy nog nie op een gewees nie. Maar kom ons luister na die liekie wat hy vandag vir ons gaan sing en hierdie liekie is uh, Beautiful Feeling. Nou luister na die ouwe en uh, ek uh, sal om bykie meer op my program volgende keer met ou brother ensovoorts ensovoorts, ne? Kom ons luister, Brian Finch met Beautiful Feeling. Beautiful Feeling. together. Won't you sail away with me on a ship across the sea? Fly, beautiful feeling. When I think of the times when you were mine on a bed of roses, a star. Daar hy, Brian Finch, en ek glo, uh, nou het ek om weer ontdek het, of het ek weer, of het ek om ontdek, ek weet nie, maar uh, hy is onder my aandag gebring, dier uh, eh, Anonymous, Anonymous, en uh, ja, ek sal nou seker meer van hom uh, opzit. Nou, Joy Schwertley, daar van Amerika, uh, is, eh, uh, Snaaks, ek het nog nie van haar gehoor nie, dit is uh, nooit so stil uit Amerika uit nie. Kom, uh, steek jylle hande op, die wat hier is, uh, Motti het laat weet, jyp, ek is reg, dat sy en Drew is ingeskakel, uh, de koks, die de koks van George. Right, ons stap aan. The Man in Black, soos hy al onbekend was, het uh, om ook die naam Undertaking met tye laat hoor oor die zwart kleren wat hy uh, eh, voor bekend was. En dit is natuurlijk Johnny Cash. Hy was die vierde kind van 7. Uh, eh, snaakse baie van hierdie uh, sangers uh, kom uit groot uh, kroos families. Uh, Johnny Cash was die vierde kind van 7 en hy was 1932 in Kingsland, Arkansas geboren. Eh, leer op een vroege ouderom by sy ma hoe om kitaar te speel en begin ook tydens sy militaire opleiding as morse kode ontleder in die Britse lichtmacht sy eerste groep genaamd The Landsburg Barbarians. Nou daar is een lekker trivia vraag vir jou. Imagine jy sit op Who Wants to be a Millionaire en hulle vraag vir jou, wat was uh, Johnny Cash sy eerste groep sy naam? en jy kom uit Kups, The Landsburg Barbarians. Nou ja, ek het het eerste gehoor op uh, hierdie radiostasie. <laughs> Die kenmerkende litteken op sy wang doen hy op gewoon, uh, eh, ge, gedierende uh, eh, hierdie tyd toe hulle puts weer op sy wang uitgesnij het. Johnny Cash singe vandag vir ons A Boy Named Sue.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 Nou, ja, ek sien Judy, Judy Swanepoel is hier so, net so, op die drimpel wat ek uh, Judy Page gaan speel, en eh, uh, ja, Judy is daar van Centurion of is het nou van uh, Kempton? Ek weet nie, maar uh, ja, sy is van de Harry wereld en uh, sy het so pas by ons aangesluit, sy luister saam. Uh, dankie Judy en ek hoop julle genie die program. Uh, ons gaan nou luister na, soos ek gesê het, die Judy, Judy Page. Sy is Afrikaanse actrice en sangeres wat vooral in kabaret, kabaret uh, in muziek blijspelen opgetreed het. Sy het in die 1960s begin sing as a big band sangeres. Uh, Daai tyd was big band, was groot groot gewees. Uh, sy het ook in jazz, belades en kabarei uitgeblink. Uh, eh, kabaret, kabarei. In die middel van die 1970s het sy haar debiet gemaakt in die muziekpleispel Berlin to Broadway en in 1976 het sy The Sound of Music het sy daarin opgetree, waarvoor sy haar eerste van vijf uh, eh, Delro benoemings ontvang het. Nou, Judy Page span krachte saam met die bekende radioomroeper van toen ter jare, Pieter Loutus, wie kan hom onthou, hy het saam met Bob Courtney moos uh, eh, Pikebox, ja, op Springbok Radio gedoen. Uh, Pieter Loutus en hulle twee sing vir ons saam een lekker rustige Green Grows the Lilacs. Geniet en dans in jou verbeelding saam. I once had a sweetheart, but now I have none. He's gone off and left me to live here alone. He's gone off and left me contented to be. It's all covered with dew. Tis lonely, my darling, since parting from you. And at our next meeting, I hope you'll prove true and change the green lilacs for the Oregon blue. passed by my window both early and late. The looks that she gave me made my heart break. For the looks that she gave me ten thousand would kill. For loving another would make me quite ill and green grow the lilacs all covered with dew. Tis lonely, my darling, since parting from you. And at our next meeting, I hope you'll prove true and change the green lilacs for the Oregon blue. fine line. He sent me an answer, all tangled in twine, saying you keep your love letters and I will keep mine. Just you. next meeting I hope you'll prove true And change the green lilacs for the Oregon blue Hmm, vat een mens ver terug, ne? Die Green Grows Lilac. En eh... Uh, met eh, Judy Page en Pieter Loutus. Vervolgens, die ou wat uh, met die jeug gespel word en met die G uitgespreek word, Julio, Julio Iglesias. Die volgende liekie is dier hom en dit verskyn op die album 1100 Bel Air Place in 1984. En natuurlijk, die liekie, hy is een hartebreker die ou, en hy syng net oor die ladies en, en, en. Uh, so, kom ons luister na Moonlight Lady van Julio Iglesias. There were beggars and kings in a magical sky There were winds in year they learned of the fraud. There was me, there was you in a world made for two. Then you was setting and lay so my feet, and her beauty was there to inspire. She was loving the night in the glow of a softly fire. so lonely since you went away. If by chance we could dance to the music, let it play, let me say. Julio Iglesias, ek onthoud toe hy in Zuid-Afrika uh, eh, kom optree het, was daar een dame, wat was haar naam? Ek denk haar naam was Anne, Anne iemand, wat om moes onderhoud. Oeh, haar knie het toe so lam geword, sy het oor haar woorde geval, sy, sy was, uh, jy kon rarig hoor in die onderhoud, dat hierdie vrou mens is, is uh, op planet, wat, Planet 9 of uh, <laughs> Cloud 9 uh, eh, en die onderhoud het nie goed verloop nie en dit was ook die laaste wat mens van haar gehoor het op, uh, op radio. Maar uh, ja, uh, ek sal seker, dit, dit sal seker die type ding met my gebeur van hulle my stuur om met uh, Nana Muscuri te gesels of met uh, hierdie Dana Wooner of so iets. Maar in elk geval, ons stap aan en ons kom by gemengde gevoelens hierso. En uh, dit is met ander woorde Mixed Emotions. Hulle was een popgroep van Duitsland, wat in 1986 gestig is dier die sangers Draffi Deutscher in mei 1946 gebore en oorlede uh, in juni 2006 en die ander ou was Oliver Simon wat in mei 1957 gebore is en oorlede in 2013. Jy sê, al twee van hulle is maar huh, jong oukies gewees. Hulle bekendste treffer was waarschijnlijk die liekie wat hulle eerste bestaansjaar You, uh, you Want Love Maria Maria. Uh, ander van hulle bekende liekies is eh, Bring Back Shana Na. Sweetheart, Darling, My Loved. Just For You and I Will Never Give Up. Na vijf beste verkopers en twee suksesvolle albums het die groep in 1998 gesplit. Uh, jo, dan moet een beter woord wees as gesplit, opgebreek of <laughs> nee, nie eers nie, uh, uit mekaar uitgegaan. Dit is wat ek soek. Maar kom ons luister na die gemengde gevoelens, mixed emotions en hulle sê, just for you, net vir jou. Ah, To sit and dream. I knew the facts of life just didn't fit. as hy Just For You van Mixed Emotions en uh, ja, Hanley, goeiemiddag man, ek so blij jy is ook by ons aangesluit, uh, ek het gewonder wat het van jou geword of waar jy is vandag, eh, seker uh, op pad huis toe gewees, jy, vrijdag werk jy moest net tot drie uur, as jy al gezond is vandag, of as jy die dokter gaan sien het, ek hoop hy het vir jou uh, rede gegeef vir die siek wees en vir jou goeie goed voorgeskryf. Right, uh, eh, die program gaan aan, ons kom nou by een antiek. So sê, op een stadium het die mense gesê, hierdie ene is nie lekker by in die top stories nie. <clears throat> Ek uh, praat onder correctie, ek gaan nou nie my naam daar so uh, op die uh, lijn sit nie en sê, dis ek wat het gesê het nie. Uh, maar uh, daar was sprake. Ek praat natuurlijk van Catherine, Catherine Bush. Sy is gebore op 30 juli 1958. Nou, sy is een Engelse muzikant, liekieskrywer, sangeres en plaatvervariger. Bush het in 1978 bekend geword toe sy 19 jaar oud was met haar debiet solo 7 uh, eh, wat Wuthering Heights is. Nou, kyk Bush het die eerste vrouwelike kunstenaar geword om een Britse nummer 1 te behal met een selfgeskrewe liekie wat sy dan ook sommer nou vandag vir ons gaan syng en ek nooi kyk, boes, en uh, are you ready kyk, let's do it then, uh, hier gaan sy met Wuthering Huts, lekker luister. Windy balls, we'd roll and fall in free. was hy, die eindste, die eindste Kate Bush, wanneer laas het jylle van haar gehoor, of eh, ja, sy was eindelijk een one heat wonder gewees, uh, eh, sy het nie veel op die treffers parades ge, geboer, of uh, ja, veel ander liekies wat uh, haar naam in die kalklug gebring het nie, so uh, dit was haar liekie gewees, en so as jylle daar in een misgeloop het, door die tyd, dan het jylle haar misgeloop. Nou, hey Heinzie, Kroenje, Jessie, wanneer laas ek van jou gehoor, uh, jy <clears throat> het op een stadium gereeld ingeskakel en toe verdwijn jy net. En uh, selfs een groep gestig onder die naam van die Randkat Radio Groep. En uh, ja, toet jy uh, vir een paar weke was jy baie actief gewees en jy het een klomp mense vir ons gewerf en so aan. En uh, toe het jy van die sien af verdwijn, ek sien, ja, is jy nou weer. Uh, so, ja, moet nou nie weer weggaan nie, jy moet aan nou luister. En Corneels, waar is jylle? Ek sien uh, eh, Lorijnse sister verjaar, so, ons sê, baie geluk aan haar, uh, nou, ek weet nie of dit haar sister is, en of sommer net een vriendin wat sy sissie noem nie, maar <laughs> ek sien, want da, sy het seker 16 kinders of uh, eh, 19, uh, as ek reg getel het, en, uh, want uh, eh, is gereeld op uh, Facebook is sy, baie geluk met jou verjaarsdag my kind, en baie geluk met jou verjaarsdag my kind, so sy het verskrikkelijk baie kinders, die uh, eindste Lorijn, en dan het sy ook uh, baie sisters, want sy is ook gereeld op met uh, baie geluk met jou verjaarsdag my sister, en sovoorts, so uh, aan hierdie specifieke sister, wat dan vandag verjaar, uh, uh, uh, ek sê so my namens Lorraine, baie geluk. Hey, um, <clears throat> ons het nou net na een kytie geluister, ons gaan nou na ander kytie luister. En hierdie keer gaan het wees kytie Meloa, Meloa. Toe die George gebore, Georgie, Georgie ge, gebore, Katie Melo in September 2002 met Mike Bat sy Dramatico Records onderteken het, kon niemand gedinke dat sy die, dier die vrystelling van haar derde album, Pictures, die grootste verkoopster van die Verenigde Koninkryk in die wereld sou wees nie. Haar eerste uh, twee albums, Call of the Search en Piece by Piece, het albei internationale treffers geword en die motief was daar om voort te gaan met opwindende rekordrijke routesrit wat verskye massieve wereldtoere en uh, speciale oomlikke insluit waar sy uh, onder andere op die verhoog vir Nelson Mandela opgetreed en uh, ook saam met die koningin in Buckingham Palace genooi was vir eete. Hm, sy beweeg in die rechte cirkels. Katie sing haar eie rustige stijl en natuurlijk the closest thing to crazy. Katie Malou, ah. Thank you. dis die een wat jy moet toe oorluister daai, uh, Katie Maloa, met uh, The Closest Thing to Crazy. <clears throat> nou krij een boodskap hier van uh, Moroleta Park, Moroleta Park, ha, in Pretoria's wereld, en dit is uh, van ene, uh, wat sê jou sy naam, net gauw weer kyk, uh, Piet Venter, en hy sê, Uh, groete aan Heinz en Corneels en amal wat saamluister van my hier in Pretoria. Uh, Morelette Park. En, Heinz, hoekom so stil dees daar? Nou ja, Heinzie, jy het o, o, eh, o, eh, antwoorde om te gee. So, laat ons van jou hoor. Right, uh, ek is nou halfpad. Uh, Daie da, boodskap was van Piet Venter, ek weet nie of ek so gesê het nie, daar van Morelette Park. Maar in elk geval, ons is nou halfpad. En jylle weet, halfpad is het van die spot een wat Joy altyd so geniet, maar ek wonder waar is sy vandag. Uh, maar uh, ja, ok, uh, ons het vandag het ons vir Nico Nel, en ek gaan sommer dat hy vir ons twee in een rij doen, twee uh, van sy, die e e eerste ene is een kortekie, hy gaan oor Engelse recitaties uh, van die inspecteur van skole, wat uh, die oukie moes opse, en die ander ene het ek al voorheen opgehaad, maar lang terug, en dit is van die Eivis Kameel. Nou kom ons lach lekker, saam met Nico Nel op Spies en Plessie. Al twee van die stories het hy daar vertel. Kom ons luister. Ek kan nou van die perl af, en dat denk ek my aan die story. Dit is nou een oom, Chris Brand, ach, Chris Swart. Hy het vir my die story vertel, daar van Boysaai, wat daar in Boysaai gebeur het. Nou kyk die inspekteur kom ons nou so om op 'n jaarlikse basis nou vra hy nou vir die beste, middelmatigste en die swakste in die klas om nou iets om te sê, resitasie of 'n ding. En daar het nou kyk, daar kom ons nou kinders boys uit toe van oor die hele land. En daar toe nou 'n kerel gekom, 'n smid van Portable. Nou, Engels word nou nie vreselijk gepraat op Portable nie. Ja, daar is nog sikke plek, ek het op soe in groep hmm. geword. Hmm. Ja, maar nou kom die inspecteer, nou vraag hy vir al die mannen, en dan kom op die ouwe en toe druk hy nou op Smit sy naam. En hy sê, Smit, vertel jy vir ons jou Engelse recitatie. Ek nou weer opstaan. Smit het blijkbaar een vreselijke paar voeten ook gehad. <laughs> maar hy gaan staan so. I in the charge of the light brigade. Cannons to the left of them. Cannons to the right of them. Inspekteur sê Smit into the valley of death. Dankie meneer. the charge of the life brigade. Cannons to the left of them, cannons to the right of them, into the valley of death. Inspecteur C. Smith rode the 600. Is it on <laughs> The charge of the light brigade. Cannons to the left of them, cannons to the right of them, into the valley of death, wrote the 600. <laughs> Inspecteur zei, Smit, ken je dan aan een Engels recitatie? Hij zei, ja meneer, maar hierin ken ik het beste.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 Die bouder, hy bedoel jy dan? Nou? Maar, elk geval hier, hier so is maar so klomp manne hier op, met een vrede sending of iets. Egypte toe. Toe het hulle nou daar kameele gehier by een of ander van hierdie uh, eh, Iwis Bopatchet of Herz kameel.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 Warehouse hangen daar kamelen aan blokken tackles. Daar loopt mechanics wat vol kameelharen is. Ja, want hij roept daar een man wat lijkt alsof hij voorman is. Nou, hij sê vir hom, luister meneer, ik sliep nu al drie dagen lang.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 En hierdie ou staan en hierdie stoe so en kyk. Hy sê, meneer, jy het nou daai ding sy jet skoon gekry, maar my bagasie is nog alles op daai kameel. Hoe moet ek my bagasie kry? Hy sê, staan vir ons hier oor die pit. Hahaha. <laughs> <laughs> nou ja, ek, ek, ek groe, hy het die kameel baie vannig ingehaal. Uh, nou, oké, okay, <laughs> ons stap maar liefste aan. Uh, ons kom nou by een damiekie, Suid-Afrikaanse kunstenares, gebore as Joan Elizabeth Libbe. Nou, wie weet wie dit is? Sy is in Boksburg gebore op 26 maart 1948, sal ek baie jonger as 1948 model, uh, sy voltooi haar skoolloobaan in Johannesburgse hoortechnische school en begin na ure as ontvangsdame en sing ook in een country orkest. In 1967 trouw sy met Ralph Thursdayfield en terwyl sy in die huis sing en haar werk doen, word sy dier een bierman opgemerk wat haar uh, aan Johnny Collini voorstel wat op sy beurt die audiesie by Pieter Loutus Gallo Records gaan reel en onmiddellik is sy aangeteken. Oor die jare het Joanna Field vir ons een paar van die beste country en gospel liekies saamgebring wat eh, Suid-Afrika uh, nog kan bied. Johanna het op haar eie uh, en saam met ander grootkunstenaars soos Billy Forrest opgetree en dit het haar paar klassieke en tydloose snitte opgelever soos Don't Fly Too High, My, uh, Dreams Are Good Friends en This Little Light of Mine. Vandaag vermaak sy ons met haar eh, gouwe ouwe en hy gaan laat sy somme vir ons twee in een rij doen. Uh, Joanne Field gaan vir ons sing Goodbye John I Love You en dan direct daarna uh, gaan sy vir ons Silver Maan sing. Hier kom Joanna Field. Bye. Joanna Field van Boksburg en uh, ja, ons het langklaas van haar gehoor en ons uh, mens kan eigenlijk baie meer van haar hoor, mens wil graag meer van haar hoor, uh, eh, Joanna Field en uh, ja, terwijl ons nou Afrikaans georiënteerd is, kom ons luister gauw hierna, volkspelen! vrijdag aande in die schoolsaal, ne, dit was volkspele aande gewees, en oeh, man, ja, uh, ek, sal, ek, ek, ek wil nie eers nie, <laughs> dit uh, laat een mens so so terugverlang, na daar die school daar, op die schoolbanke, en door sit sy in die hoekie, en jy staan op en gaan vraag, kom uh, jy uh, wil, saam met my dans, volkspele. Uh, I Take It Back van Sandy Posey. Nou, uh, hierdie Sandy Posey is op 18 juni 1944 in Amerika. Sy is een gewilde uh, sangeres, wat in 1960 sukses geniet het met enkelspelers, so, uh, soos haar 1966 opname van Martha Sharp sy composities Born a Woman en Single Girl. Sy word dikwels een country sangeres beskryf, maar soos Skeeter Davis, aan wie sy gereeld vergelijk word, wissel haar uitsette geweldig. Posey het vier treffers in die Verenigde Staten gehad, waarop, uh, waarvan drie op nummer 12 op die Hot 100 piek. Sy is gebore as Sandra Lou Posey in Jasper, Alabama. Nou, eh, sy het in 1962 in die hoerskoel van West Memphis gegradueer. Mens gradueer daar in hoerskoel. Huh? Maar Posey het werk as sangeres gekry nadat sy aanbeveel is dier die tannie van haar aan kenner wat in tele televisie gewerk het.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 be loved than it is to love. As hy sê in die pauze, I take it back, sy varre terug. Uh, nou kom ons by een ou, wat, oog, hy was baie, baie, baie gewild in sy dae. En natuurlijk praat ek van Travis, James Travis Reeves. Hy was op 20 augustus 1924 in Galloway, Penola Country. Uh, of County, sorry, Texas gebore. Sy pa het gesterf toe hy nog jong was en sy ma het hulle groot gesin onderhou dier in die velde te werk. Nou vroeg in sy leven het hy liekies van Jimmy Rogers geluister. Hy het op die ouderdom van 5 jaar een kitaar by een olieconstructiewerker gekry wat ook vir hom die basisse koorde geleer het. Op 9 doen hy sy eerste radio-uitsending van 15 minuut op die Shreveport radiostasie Jim Reeves is die man en die man met die gouwe stem. Ons gaan luister na sy vroeg, vroeg, vroeg, vroegste. Adios, amigo. Vaarwel, tot ziens, weg is jy. Adios, amigo. Adios, amigo. Adios, my friend. The road we have traveled has come to an end. When two love the same love, one love has to lose, and it's you who she longs for it's you she will choose. Adios, compadre. What must be, must be. Remember to name one muchacho for me. I ride to the Rio where my life life I will spend. Adios, amigo. Adios, my friend. Adios, compadre let us shed no tears. May all your mananas bring joy through the years. Away from these memories, my life I must spend. Adios. as een stem so klink, dan kan ek insien hoe kom hulle om een gouwe stem noem. Prachtig, Jim Reeves, ongeforceerd, strijd voorwoord, uit die keel uit, nie, eh, ek weet nie, ja, hy eh, het net een ander natuurlijke manier van syng. Imka Maria, of Marina, 1973, en dit is Bella Italia, 1973, dit, uh, ek weet Bella, ek het hom nou al uitgewerk, Bella is die mooie, in Italia moet dan Italia wees, die mooie Italia, 1973, Imka Marina, wat het sing. Blauer Himmel, weiße Wolken, schwarze Augen, roter Wein. wieder, klingen wieder durch die Nacht im Mondenschein. Bella Italia, Anti, Anti geht's avanti, da ist keiner lang allein. Bella Italia, Mandolinen singen leise, von Amore wunderbar, darum geht die nächste Reise nur nach Bella Blauer Himmel, weißer Wolken, schwarzer Augen, roter Wein. Italia. Immer wieder klingen Lieder durch die Nacht im Mondenschein. Italia. Anti, Anti, geht's avanti, da ist keiner lang allein. weiße Wolken, schwarze Augen, roter Wein. Italia. Immer wieder klingen wieder durch die Nacht im Mondenschein. Italia. Ein Chianti geht's avanti, da ist keiner lang allein. Jaai, maar dit klink vir my meer na Duits wat sy daar in sing, al is het oor Italië. Maar in elk geval, ons kom nou by een paar Afrikaanse liekies, dat ek hulle vannig indruk, voordat ons uh, tyd voorbij is. Daar eh, is nog so 40 minuten oor en ek nog baie sê ook. So ons gaan eerst luister na Nick Tyler. Uh, eh, julle onthou hom en hy sing vir ons die stille rivierstrome. Ne? Hom sal julle onthou. is waar jou hart is, my hart is leeg geween, van dat sy verdwijn het, wandel ek ooral alleen. Sing oor somme briese, jou weemoed sliep weer hoog, saam met die loverstruike, sing my a hemelse koor. Liede, liefde, sy stel er op die de vierde, dan zal al die kleintjes je sterren. Ik stap duurste straten, die echo's maakt mij zien. Mijn hart is soos my hande, soekend maar blij altyd lief. Woestijnen kan mij niet keer niet. Ik baan je storms mij weg. Ik zal die rivier weer terugvullen. Voor je die klein visie sterft. Liefde, liefde, ze stellen rivier. woestijnland Hoog die rivierberg kan saal die kleintjes die ster Liefde, liefde is een sterre rivierstroom Wat vloeit door ons woestijn die rivierweg en sal al die klein visie sterf. Liefde, liefde is een sterf. was natuurlijk Koos van der Merwe met Dans my na die liefde toe. Ok, nou gaan ek weer twee sommer net vannig indruk voordat ek uh, moet groet. Die eerste een sal wees Patricia Loos en sy gaan sê, wie sou jou kon lief hee soos ek? En dan gaan oom Lance James vir ons sing Dankie. Kom ons speel gauw goed uit twee. Ja. I see my dreams in the stars wat my graag uit jou gedagtes wil hou. Wie sal jou kon lief het? Wie sal jou kon lief het? Soos ek. Ek weet jy is soms bang en verwaard. Ek sal altijd wacht, tyd is geduldig. Wie sal jou kon lief het? Wie sal jou kon lief sou jou kon liefde, wie sou jou kon liefde, soos ek. Ek sou terugstaan as jy iets wil doen, en jou altyd meer die beste groen. Wat ek weet diep in jou hart, is daar vlam wat brand, ek weet jy is lief vir jou. Ek sal altyd wacht, dit is geduldig, wie sal jy kom? het is uh, tyd om af te sluit en ek is jammer daar oor, maar uh, ongelukkig uh, het alle goeie dinge kom tot die einde. Um, wat is daar? Wat ek, oh, ek moet uh, afsluit met die twee in een rij. En uh, dankie vir die gereelde inskakeling van amal, ek vertrouw dat jylle lekker saam geluister het. Nou, hier so, so vinnige paar aankondigings, nou in gedien jylle enige versoeken wil uitsaai, of aankondigings van bijeenkomst of vir die enies wil maak, jylle is baie welkom om my enige tyd te kontak op my cellfoonnummer 072 541 9803. En jy krij wereldwee blootstelling as jy jou product of jou dienst hier op ons stasie adverteer of dalk die program borg. Jy sal vind dat het een baie kosteffectieve manier is om jou verkoop te eskaleer en dalk sommer te verdubbel. Advertising pays, soos hulle in Engels sê. Jylle is ook welkom om op daar die cellfoonnummer te kontak. Ek herhaal om. Het is 072 541 9803 Die op die horizon kunstenaars wat blootstelling wil hee, of wat uh, beskikbaar is om op te tree by funksies, of skouwe, enzovoorts, stuur asjeblief my so 3 mp3's van julle muziek na my e-post adres toe, en dit is ludwigventer at live.co.za, nou die Ludwig is L-U-D-W-I-G, en als aan mekaar, als kleinletter, ludwigventer at live.co.za met een kort biografiese beskrywing van die kunstenaar en dit geld ook natuurlijk indien jylle bekendstelling dier een onderhoud hier op my program wil bespreek of as jy weet van so'n kunstenaar, stuur sy besonderhede of haar besonderhede dier aan my en hulle sal op my ander program op die horizon verskyn. Dit is gewoonlik maandag, maandag en uh, op uh, die ander stasie is het vrijdag, madda. Eh, nou, ek los julle dan met die twee in een rij en vandag sal het wees.